استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون kaže uzvišeni svome poslaniku ako te neki od mušrika zamoli da mu daš zaštitu ti ga zaštiti da bi on saslušao Allahove riječi da bi saslušao Allahov govor a onda ga otpremi na njemu sigurno mjesto Zato što su oni narod koji ne zna, narod koji ne zna istinu.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 I prenijećemo sliku kao treći primjer iz života poslanikovog mesčida sallallahu aleyhi ve sellem na dan hutbe. Naime, dakle, pred našim očima je mesčid poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Džumma. Mesčid je pun do posljednjeg mjesta. Prilazi imam Mimberi. Prilazi hatib u trošnom odijelu, trošno i zakrpljeno, dostojanstveno se penje na mimber. Vjerovatno pogađate o kom se hatibu radi. Mi nismo takvi. Kod nas su odijela, barem što se odijela tiče i našeg izgleda, sve što se kaže po pesu. Odijela po najnovijoj modi, najnoviji krikovi mode i tako dalje. Međutim, kad se spomene ime ovoga hatiba, mene je stid zbog toga jer nismo ni slični ni nalik takvim hatibima i takvim uminima. Hatib je niko drugi nego Omer ibn al Khattab. Popeo je se na mimber i govori u Ramazanu ljudima. Meleki su sklopili svoje suhufe i slušaju hutbu. I muslimani također i da se ne čuje. I Omer upozorava muslimane na jednu stvar u Ramazanu govori im o jednom problemu koji se pojavio i koji on vidio kao problem. A to je veliki mehr koji ljudi potražuju za svoje kćeri ili koje žene traže za sebe prilikom udaje. I upozorava na to zbog toga što ima mnogo ljudi koji žele da se ožene, a siromašni su i nemaju dovoljno imetka. Ne mogu da se ožene zbog tog mehra koji se od njih traži. Pa kaže Omer prisutnima, O ljudi, zašto pretjerujete u mehru? Resul sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi nisu tako postupali. Nisu tako radili. I kod njih koliko ja znam mehr nije prelazio preko 400 dirhima. A da se u tome krije bogobojaznost, mi ih ne bi pretekli. I ja mislim i naređujem da mehr ne treba da prelazi više od 400 dirhima. Pa je siša Omer Sminbere i dočekala ga je žena iz Kurejša i rekla, ja emirul mu'minin, jel to ti zabranjuješ ljudima da uzimaju mehr viši od 400 dirhima? Kaže, jeste. Kaže, ja emirul mu'minin, zar nisi čuo za riječi uzvišenog? Wa atejtum ihdahunne kintara. I ako date jednoj od njih mnogo bogatstva, ne uzimajte, ne vraćajte to od njih ništa u slučaju razvoda i tako dalje. Zar nisi čuo za riječi Allaha Đalešanuhu? Ne uzimajte ako im date, ovdje je riječ kintar, znači zlato i blago koje se kantarima vaga. Dakle, koliko im god date od bogatstva i blaga, ne uzimajte to od njih. Pa je Omer rekao, gospodaru moj, oprosti mi. Oprosti mi zbog moje greške, zaista su svi ljudi pametniji od Omera. Dakle, i popao se na mimber ponovo, kao halifa i kao hatib i kaže o ljudi ja sam vam bio zabranio da uzimate mehr veći od 400 dirhema a sad vam kažem da možete uzimati mehr koliki god hoćete na osnovu ovoga ajeta na kojeg je upozorila ova mu'minka dakle to je braćo emirul mu'minin to je halifa to je vođa jedne države koji je živio u tom vremenu kada se islam primjenjivao u praksi. Živi i radi po pravdi. Zna za ljudska prava i sluša ih. Osjetio je ljudske potrebe i razumije ih. Takav je čovjek koji radi i živi po Allahovoj objavi. I Allah Đelešanu je objavio svome poslaniku ome ajetu kojega smo proučili u suri Taube, kada ti neko od mušrika dođe, pazite, od mušrika, od onih protiv kojih se ti boriš, prema kojima nema kompromisa kad je njihov širk u pitanju, ali kada ti dođe sa nekom šubhom, sa nekim pitanjem da nešto traži od tebe, primi ga, primi ga, saslušaj ga, pomozi mu, pusti ga neka sasluša Allahu objavu, možda će primiti islam, možda će prihvatiti kada lijepo sa njim postupiš, prihvatiti tvoj savjet. Ne ponižavaj ga. Nemoj da osjeti kod tebe grubost i odbojnost. Dakle, sa svakim postupaj lijepo. Nemoj da očekuje od tebe zato što si ti poslanik i zato što si ti vladar, da čeka samo kad ćeš ga zatvorit, kad ćeš ga kaznit i tako dalje. Dakle, iako borba protiv širka traje, ali ako dođe s takvom namjerom, onda ga saslušaj. I mnogobroni su dokazi, braćo, o poštivanju ljudskih prava u islamu. A mi ćemo nabrojati i spomenuti samo nekoliko. Kao dokaz vrijednosti čovjeka, kao insana, kao Allahovog stvorenja, kao onoga koji je zadužen, zadužen na zemlji od Allaha sa najvećim emanetom i koji će pred Allahom najviše odgovarati zbog onoga zbog čega je zadužen. Dakle, Kur'an nas i Islam uče da čovjek nije životinja. Allah Đelešanuhu preko poslanika Muhammeda s.a.v. upozorava da se čovjeku da pravo. Ti čovječe kao insan, dakle, imaš svoja prava. Pravo na svoju slobodu, pravo na riječ, pravo na govor. Tebe je Allah podučio peru, odlikovao te nad ostalim stvorenjima. I Islam govori o tim pravima prvi primjer kojega želimo da navedemo jeste primjer Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je trebao da osvoji Meku Resul sallallahu alejhi ve sellem je želio da ova stvar ostane tajna i nije je otkrio nikome osim pojedinim svojim ashabima Međutim jedan od tih ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem je želio da obavijesti, čuo je za to i želio je da obavijesti svoje u Mekki da se pripreme za to Da ne bi doživjeli nikakvih nezgoda, obavijestio je i poslao je pismo i poruku po jednoj ženi koja je to pismo sakrila u svoju pletenicu, u svoje kose. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavom bio obaviješten o tome. I poslao je svoje zaslanike i našli su tu ženu i uzeli su pismo od nje. Vratili su se i onda su tražili tog čovjeka i to nije bio niko drugi nego Hatib ibn Abi Belta. Čovjek koji je učestvovao s poslanikom sa sellem u bici na Bedru. I pozvao ga je poslanik sa sellem da pred Allahom Đelešanu i pred melekima i pred poslanikom i vjernicima svjedoči protiv sebe. Da kaže zbog čega je to uradio. Kada je on iznio zbog čega je to uradio, da to nije uradio da toga da bi izdo Allaha Đelešanu njegovog poslanika. To je tajna bila, bez obzira kakva ti je namjera bila. Omer traži da mu se skine glava. Ka ja Rasulallah, ubit ga treba. Međutim, kako postupa Allahov poslanik s.a.v. Kaže, Omere, šta ti znaš, možda je Allah Đelešanuhu pogledao na učesnike bedra i možda je rekao, radite šta god hoćete, ja sam vam oprostio. Dakle, pogledajte kako se ponaša Omer kao sljedbenik poslanika, a kako poslanik? Kao poslanik i kao vladar u toj državi. Dakle, velika je zasluga njegova, zbog bedra, zbog borbe protiv širka, zbog borbe protiv idolopoklonstva. Zašto zbog jedne greške odmah da gledamo crno svako čovjeka? Ali kod nas je drugačija situacija. Zato nas islam uči kako ćemo se ponašati. Dakle, ne odmah osuda. Nemoj da se čovjek tako osjeća. Dakle, Omer traži ubijstvo, a poslanik selem postupa tako i onda Allah objavljuje na osnovu toga kuranski ajet: "Ja ejuhalladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya." O vjernici, ne uzimajte moje i vaše neprijatelje za prijatelje. Dakle, povod za objevog ajeta bio je ovaj slučaj. Zatim, Resul sallallahu alaihi sallam u Ramazanu ulazi u Meku i sreta Sufjana ibn Haritha, koji se najviše borio protiv poslanika sallallahu alaihi sallam. Poslije Ebu Džehla, Ebu Leheba, jedan od kolovođa kufra do tada, sreta Allahu poslanika sa selem koji je pobjedonosno ušao u Meku i kaže mu ono što su rekla braća Jusufova i na način kako su se braća Jusufa obratila Jusufu kad tallahi lakad atharak Allahu alejna wa inna kunna lahati'in wallahi ta Allah odlikovo iznad nas iznad nas i mi smo zaista bili veliki griješnici. A Rasulu s.a.v. su tekle suze niz njegovo lice i slijevale se niz njegovu bradu. Zbog tih njegovih riječi, zbog priznanja istine i onoga što je uradio, a svako bi drugi da je umjesto poslanika bio neko drugi na tom mjestu, očekivao žestoku kaznu, bez obzira kakva mu isprika bila, poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta kaže? La tathriba alaykumul yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin ja vas danas neću koriti, Allah Đelešanuhu će vam oprostiti vaše grijehe, inša Allah, jer on je od milostivih najmilostiviji. I ulazi povedonosno u Meku i drži predavanje pred Kjabom i kaže, vi ste slobodni. Dakle, svi koji se tu zadržali u Meki, osim pojedinaca koji su bili najveći i najgori neprijatelji Islama, poslanik se selam je naredio samo da se oni poubijaju. Ostali su pušteni na slobodu. Dakle, to su braćo ljudska prava jer tvoje je pravo čovječe koje ti je Allah zagorantovao da živiš slobodno, da živiš dostojanstveno, da ne živiš u tjeskobi, da ne živiš u strahu. Dakle, da živiš slobodno, to ne znači da radiš što hoćeš. Ne, nego da se kao čovjek ponaša slobo, da možeš svakome u oči kazati istinu, da možeš iznijeti svoje mišljenje, da možeš živjeti kao insan, da bi se potvrdio kao čovjek i kao kreativno biće, moraju se obezbijeti takvi uslovi, da ne osjećaš nikakvu tegobu. Sljedeći slučaj i primjer ljudskih prava u islamu, kada je došla odjeća, došao ratni plijen iz Jemena u Medinu i Umar radijallahu ta'ala an, kao halifa dijeli taj plin Došlo je odjeći, došlo je mnogo odjeći i on je jednu košulju uzeo za sebe. Svaki je dobio po jednu košulju. Međutim, pošto je on bio visok čovjek, traži od svog sina Abdullaha i kaj meni ovo kratko, daj ti meni svoju pa da ja napravim jednu za mene, koja će biti taman. I to je uradio i kad je došao ponovo da drži hutbu, rekao je, o ljudi slušajte i pokoravajte se. Pa je ustao Salman al-Farisi. Nije Arab, i kaže nećemo slušati, nećemo se pokoravati. Kaže zašto Selmane? Zbog čega? Podijelio si odjeću svima po jednu košulju, a ti si uzeo dvije. Pa kaže ustani Abdullah. Pa ustaje njegov sin Abdullah i objašnjava da je on dao svoju košulju. Pa kaže Selman govori slušat ćemo. Naredi pokorit ćemo To su islamska prava I to je sloboda koju je Allah Želešanu zagarantovao svim ljudima. Bez obzira ko oni bili, bili crni ili bijeli, bili robovi ili slobodni ljudi. Zašto spominjem ovdje robove? Često puta kad se spomenju robovi u islamu, mnogi ljudi to pogrešno razumiju. Pa kad vidite, u islamu je dozvoljeno roblje. Mi ćemo, inša Allah, pripremiti jedno posebno predavanje o tome. Pa da vidimo kako je to roblje i kako su robovi u islamu koje su držali ashabi kod sebe kao robove, postali najveći učenjaci ummeta družeći se sa ashabima, što je dokaz kakav je odnos bio ashaba prema tim robovima. Zatim, treći primjer, ponovo primjer Omera. Omer drži hutbu kao halifa i hoće da vidi, hoće da provjeri kako se ljudi odnose prema istini. Jesu li čvrsti mu'mini? Jesu li iskreni prema Allahu Đelešanuhu? Vole li u istinu Islam? Žude li za džennetom? Hoće li poslije njega čuvati tu pravdu? Čuvati šerijat i Allahove granice? Pa kaže, o ljudi, kad bi ja skrenuo sa puta istine ovako, kad bi malo skrenuo, šta biste vi uradili? Kako biste se vi ponašali? Onda jedan beduin, jedan arab, isukao svoju sablju, negdje s kraja džamije, s kraja mesjida, da je vidi Omer. I kaže, ja Amerul Mu'minin, kada bi ti s pravog puta skrenuo ovako, mi bi uradili ovako. Dakle, mi bi sabljom uradili ovako. Pa je Omer zaplakao zaplakao zbog toga što ima takve ljude i čuvare istine, je čuvare pravde u svojim redovima. Šta mislite da je Omer to rekao u našem vaktu, u našem vremenu? Kako bi se mi ponašali? I kako bi se svi ostali ljudi ponašali prema takvima? Mi znamo kako se nas ljudi ponašaju prema vladarima. Da bi bio kod njega ugledan, da bi imao posebno mjesto kod njega. Vjerovatno bi rekli, ti ne možeš pogriješiti. Kako ćeš ti pogrešiti, ajmerul mu'minin? Ti si pravedan, ti si pošten. Zbog tebe Allah kišu spušta nama. Allah te poslao kao blagodat nama. Otko ćeš ti pogrešiti? Međutim, ashabi Rasula sallallahu alaihi ve sellem govore drugačije. Dakle, to je ummet koji je ispravljao krivine kogod skrene, bez obzira o kome se radi, ako čovjek uradi zulum, kao vladar, kare, učinio si zulum, učinio si nepravdu, ako si pravedan, kaj maša Allah, nek Allah nagradi, ti si pravedan, ti si iskren. Dakle, to su ljudska prava kojima nas je naučio Allah, želešan njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ona važe za sve ljude. I molimo Allaha Đelešanu da se istinski vratimo Kur'anu i sunnetu i onome što nam je Allah dao u Kur'anu i sunnetu kao blagodat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala suna Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Draga braćo, veličanstven primjer ljudskih prava u islamu jeste slučaj Amra ibn Asa, odnosno njegovog sina kada su muslimani osvojili Egipat a u Egiptu su tada vladali odnosno živjeli kopti koji su bili kršćani ali su bili ortodoksi nakon toga Rimljani su osvojili Egipat i dan danas ima jedna crkva u, u Kairu koja se zove Mari Džerđis, u kojoj se vidi i danas jedna velika sala gdje su katolici, dakle koji su rimljani, koji su pokorili ove, gdje su oni obavljali svoje molitve i u kraju te crkve jedna mala šupa gdje su ortodoksi obavljali svoje molitve. Ponižavali su i vrijeđali, bičevali, mučili i tako dalje. Nakon toga dolaze muslimani u Egipat i ovima je koptima laknulo. Drago im je bilo zbog toga. Međutim, jednoga dana sin Amra ibn Asa se takmičio utrkivao se sa jednim koptom i ova je pobjedio pa je sin Amra ibn Asa uzeo bić i udarao ga udarao ga žestoko i kaže pobjedio ti ili ne pobjedio ti si ponižen a ja sam bolji od tebe jer ja sam sin plemeni tih ljudi pa kad je vidio njegov otac ovaj prizor kaže pogledaj koja god vlast dođe nama je svejedno svi nas ugnjetavaju svi nas biju, svi nas tuku i vrijeđaju. ako se požali namrimni ibn Asu njegovom ocu kao namjesniku, neće koristiti nego hoću da se poželim halifi Omaru. Pa je tražio da dođe halifa Omar u Egipat i došao je halifa Omar. Došao u Egipat i okupio ljude, zovnuo kopta i sin Amra ibn Asa i dao bić koptu i kaže mu udaraj sina plemenitih ljudi. Udaraj sina plemenitih ljudi. I ovaj ga je bičevao, vratio mu istom mjerom i onda se Omer obraća Amr ibn Asu, njegovom ocu i kaže o Amre, Pogledajte vraću ovo. Ova rečenica Omerova je ostala kao svjetiljka, kao svetionik da svijetli u tami, u tamnoj istoriji ljudskog roda koja nije bila u znaku Islama. Kaže o Amre, otkad si ti to ljude počinio i učinio i robovima, a njihove majke i rađaju slobodnim ljudima. Pa je kompletna ta družina i kompletan skup nakon takvog čina prihvatio Islam.